I naredno pitanje, selamu alaikum, da li, e, da li negdje možemo prisustovati na predavanju uživo predavanja šeha Hafiza Jusufa i e, šta mi savjetujete ako moj muž želi da se oženi po drugi put, a ja se ne slažem s tim jer to ne bih mogla podnijeti. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nagledane koji pitaju za dersove i živi kontakt sa dersom, svake srede u centru islamskom u Sarajevu na Alepašinom polju imamo drsove između Akšama i Jacije. U Caravoj džami, to je srijedom, znači, između Akšama i Jacije. A u Caravoj džami i za ikindije namaza, tefsir. Tako da sredom i četvrtkom u ovom kantonu imamo redovna predavanja uz nabu sa ovim programom četvrtkom. Tako da onaj ko želi znači, da ima živi kontakt na, na, ovom, na ovim prostorima, može se znači srijedom i četvrtkom srijedom iz između Majacije u centru, a četvrtkom u Carevoj ženi. Nastavak pita, e, šta mi savjetujete savjet, ako moj muž želi da ženstva, oženi po drugi put? Ono što Allah subhanahu wa ta'ala uslovljava mužu jeste da bude pravedan, da bude od onih koji je dostojan toga, da njegovo biće, znači ima mogućnost da vodi takav bračni život i nema supruga pravo da se suprostavlja tome. A znači, ako neko ne bude čistih namjera, čistog nijeta, znači, ako ne bude dorastao takvog života, onda će samo osjetiti niskost i poniženje toga i upravo čovjek mora izvagati za svako djelje da li je upravo dostojan toga da bi takav život mogao da vodi. Jer Allah subhanahu ta'ala traži pravdu, a nema niko pravo uslovljavati. Ne smije se supruga ljuditi na više ženstvo, jer to je opasno da se suprostavljam, osim da muž nema svojstva koja treba da ima.